hands above my head, head, head. na Esse é o Didi Gilvan, tá lançando nova moda. Me envolvi com esse canalho, tacaram lança e bala. Dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada. Na noite passada, na noite passada. O DJ do baile me deixou caixota inchada. Na noite passada, na noite passada. O DJ do baile me deixou caixota inchada. Na noite passada, na noite passada. O DJ do baile twist your thighs, I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, Esse é o Didi Gilvan balançando a nova moda. Me envolvi com esse canalha, tacaram lança e bala. Dançando, pisquei o olho e acordei bem bagunçada. Na noite passada, na noite passada, o DJ do baile me deixou caixota inchada. Na noite passada, na noite passada, o DJ do baile me deixou caixota inchada. Na noite passada. noite passada O DJ do baile me deixou dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head Like Jesus said I'm gonna dance, dance with my hands, hands above my head Dance together, forgive him before he's dead because